บทอัลรอดูนี้ เป็นบท มาดานิยะมี 43องค์การ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเช่นเดียวกับบทมาดานิยะทั้งหลาย คือยืนยันให้ความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์การเป็นศาสนาทูตของมูฮัมหมัด การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนในปรโลก บทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงปัญหาใหญ่คือปัญหาการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และการให้ความเป็นเอกภาพแด่พระองค์ ทั้งๆทที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนอยู่แล้ว แต่พวกบูชาจเวตก็ยังปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานและไม่ยอมให้ความเป็นเอกภาพแด่พระองค์ ดังนั้นองค์การต่างๆ ในบทนี้จึงได้ยืนยันถึงเดชานุภาพทุกอย่างอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ ความแปลกประหลาดของสิ่งที่เกิดขึ้นมา ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลางคืนและกลางวัน ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่ลอทรงบังเกิดขึ้นมา ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและงดงาม องค์การต่อๆมาได้ยืนยันถึงการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน หลังจากได้กล่าวถึงหลักฐานอันชัดแจ้งและแน่นอนว่าพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างผู้ให้บังเกิด เป็นผู้ให้มีชีวิตและให้ตาย เป็นผู้ให้คุณและให้โทษ อันกุรานได้ยกตัวอย่างสองเรื่องสำหรับความจริงและความเท็จ เรื่องแรกเกี่ยวกับน้ำที่ไหลลงมาจากฟากฟ้าลงสู่ห้วยเหว และแม่น้ำลำธารและได้พัดพาเอาสิ่งโสโครกลงสู่ลำธารมีฟองน้ำลอยอยู่ข้างบนซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เรื่องที่สองเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ถูกนำไปหลอมแปรสภาพเป็นภาชนะต่างๆ และเครื่องประดับเช่นทองและเงิน ส่วนที่ปรากฏได้เห็นอยู่ข้างบนคือขี้โลหะ ซึ่งถูกขจัดออกไป สำหรับส่วนที่เหลืออยู่คือธาตุแท้ที่บริสุทธิ์ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความสุขและผู้ที่มีความทุกข์ เช่นคนตาบอดกับคนตาดี แล้วก็ได้แจกแจงชะตากรรมของคนทั้งสองประเภท ที่จะถูกขนานนามว่าบทอรรอดดูนั้นเนื่องจากปรากฏการแห่งจักรวาลอันน่าประหลาด ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงอนุภาพและอำนาจอันปราศจากขอบเขตของอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาสำหรับน้ำนั้นอัลลอฮฺทรงบันดาลให้มันเป็นสาเหตุแห่งการดำรงชีวิต และทรงบันดาลให้มันไหลลงมาจากก้อนเมฆด้วยเดชานุภาพของพระองค์ และในก้อนเมฆนั้นพระองค์ทรงรวมมันไว้ด้วยกัน ระหว่างความเมตตาและการลงโทษก้อนเมฆนั้นได้อุ้ม น้ำฝนและเก็บสายฟ้าเอาไว้ด้วย สำหรับน้ำ นั้นคือการให้มีชีวิตชีวา สำหรับสายฟ้านั้นก็คือการทำความพินาศ การรวมเอาสองสิ่งที่ขัดกันรวมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสิ่งที่น่าประหลาด ดังที่ได้มีผู้กล่าวไว้ว่า การรวมเอาสิ่งที่ขัดกันเข้าไว้ด้วยกันนั้น นับได้ว่าเป็นเคล็ดลับแห่งเดชานุภาพของพระองค์ในก้อนเมฆนี้มีทั้งน้ำทั้งไฟมันช่างเป็นเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เสียนี่กระไร بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลามมีมรอ تلك آيات الكتاب والذي أنزل أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون อัลีฟลามรอเหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคัมภีร์และสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้า จากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นสัจธรรมแต่คนส่วนมากไม่ศรัทธาออัลลลลฮุ الله ا ل ذ ส رفع السماوات بغير ع م ตะร و นฮา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 แล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์และทรงให้ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่กำหนดไว้พระองค์ทรงบริหารกิจการทรงจำแนกองค์การทั้งหลายไว้อย่างชัดเจน เพื่อพวกเจ้าจะได้เชื่อมั่นในการพบพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون และพระองค์คือผู้ทรงแผ่แผ่นดินและทรงทำให้มันมีภูเขามั่นคงในนั้น และมีแม่น้ำมากมายและจากพืชผลทุกชนิดทรงให้มีจำนวนคู่

ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون และในแผ่นดินนั้นมีเขตแดนติดต่อใกล้เคียงกัน และมีสวนพฤกษาเช่นต้นองุ่นและต้นที่มีเมล็ดและต้นอินทผลัม ที่มาจากรากเดียวกัน และไม่ใช่รากเดียวกัน และเราได้บางชนิดดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติแท้จริงในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใช้ปัญญาและ كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون และหากเจ้ามุฮัมมัดประหลาดใจดังนั้นคำกล่าวของพวกเขาก็น่าจะประหลาดใจที่ว่า เมื่อเรากลายเป็นดินไปแล้ว แท้จริงเราจะเกิดใหม่กระนั้นหรือช่วเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา และชนเหล่านั้นโซ่ตรวนจะถูกล่ามบนต้นคอของพวกเขา ชนเหล่านั้นคือชาวนรกโดยทั่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب และพวกเขาเร่งเราเจ้าขอความชั่วคือการลงโทษก่อน ความดีคือความสุขและแน่นอนได้มีหลายตัวอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าพวกเขาแล้ว และแท้จริงพระผู้อิบานของเจ้าเป็นผู้ทรงอภัยโทษแก่มนุษย์ต่อการอธรรมของพวกเขา และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าทำไมจึงไม่มีปฏิหารจากพระผู้อภิบาลของเขา ถูกประทานลงมาให้แก่เขาแท้จริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้น และสำหรับทุกๆกลุ่มชนนั้นย่อมมีผู้ชี้ทางนำ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار อัลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนตั้งครรภ์และบรรดาครรภ์ที่คลอดก่อนกำหนด และที่เกินกำหนด และทุกๆุกสิ่งนะพระองค์นั้นมีกำหนดสภาวะไว้ อาลิมุลกยบวัชฮาดติลกบีรุลมุตอาลผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงสูงส่งยิ่ง สวาอุมมินกุมมันอสรลกลวะมันจฮรบิห์ ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้า ผู้ที่ปกปิดคำพูด และผู้ที่เปิดเผยมัน และผู้ที่ซ่อนการกระทำในเวลากลางคืน และผู้ที่เดินทางอย่างเปิดเผยในเวลากลางวัน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 และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ นอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเห็นฟ้าแลบเพื่อความกลัวและความหวัง และทรงให้เกิดเมฆทึบและ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال และฟ้าลั่นจะสดุดีสรรเสริญพระองค์และมาลายกาก็จะสดุดีเนื่องจากความกลัวพระองค์และพระองค์ทรงให้ฟ้าผ่า และมันประสบกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยที่พวกเขาโต้เถียงกันในเรื่องของอัลลอฮ์ และพระองค์คือผู้ทรงอำนาจยิ่งละหูดะวะตุลฮักกะ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال สำหรับพระองค์นั้นคือการวิงวอนที่แท้จริงและบรรดาผู้วิงวอนอื่นจากพระองค์จะเวทจะไม่สนองตอบใดๆแก่พวกเขา เว้นแต่เสมือนกับผู้ที่แบมือทั้งสองไปยังน้ำเพื่อให้ไหลสู่ปากของเขา และมันจะไหลถึงไม่ได้ และการวิงวอนของพวกปฏิเสธสถานนั้นหาใช่อื่นใด นอกจากอยู่ในการหลงผิดเท่านั้น และผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างก็กราบต่อ อัลลอฮ์ด้วยความพักดีและความจำยอม และเงาของมันจะกราบด้วยทั้งยามเช้า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 จงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือซึ่ง พวกมันไม่มีอำนาจให้คุณและโทษแก่ตัวของพวกเขาเองจงกล่าวเถิดว่า คนตาบอดกับคนตาดีจะเหมือนกันหรือหรือความมืดจะเหมือนกับแสงสว่างหรือหรือพวกเขาได้ตั้งบรรดาภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์นั้น เพื่อให้ได้สร้างเช่นเดียวกับการสร้างของพระองค์ แล้วการสร้างนั้นได้คล้ายคลึงแก่พวกเขากระทำนั้นหรือ จงกล่าวเถิดว่า อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และพระองค์คือผู้ทรงเอกะผู้ทรงอำนาจยิ่ง أ ا ا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 นั้นจะออกไปเป็นสิ่งเหลือเด่นส่วนที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ก็จะคงอยู่ในแผ่นดิน ในทำนองนั้น อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ทั้งหลายลลลนัสตจาบูลิรับบิฮมุลฮุสนา والذين لم يستجيبوا له لو أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد สำหรับบรรดาผู้ตอบสนองต่อพระผู้อิบานของพวกเขาคือการได้รับความดี และบรรดาผู้ที่ไม่ได้ตอบสนองต่อพระองค์แม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินและมีอีกเยี่ยงนั้น พวกเขาก็จะยอมเอามาถ่ายโทษอย่างแน่นอน ทนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาคือการมีบัญชีที่ชั่ว และที่พำนักของพวกเขาคือนรกยานนำมันช่างเป็นที่พำนักที่ชั่วช้ายิ่งจริงๆ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ดังนั้นผู้ที่รู้ว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นความจริง จะเหมือนกับผู้ที่ตาบอดกระนั้นหรือแท้จริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ควรคือบรรดาผู้ที่ให้ครบสมบูรณ์ซึ่งสัญญาของลอและไม่บิดพริ้วต่อข้อตก و ا ل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب และบรรดาผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ตามที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้เขาเสื่อมสัมพันธ์และยำเกรงพระผู้ิบานของพวกเขา และกลัวการมีบัญชีชั่ว والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة و أ ن ف ق م م رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم ع ق ب الدار และบรรดาผู้ทนโดยหวังความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขา โดยที่ซ่อนเร้นและเปิดเผย และสำหรับพวกเขาจะขจัดความชั่วด้วยความดี ชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาคือที่พำนักในบ้านปลายที่ดี جنات عدن ي د خ ل ว ن จิ و م มวะดุรริย ئ ติ و أ มว ا ลม م ล ذ ر ي ا ت ه م و ด ل م ل ا ئ ك ة يدخلون ม ل ي ه م م ล كل باب สวนสวรรค์ทั้งหลายอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่ พร้อมกับผู้ทำความดีจากบรรพบุรุษของพวกเขา และคู่ครองของพวกเขา และบรรดาลูกหลานของพวกเขา และมาลายกาจะเข้ามาหาพวกเขาจากทุกประตูของสวนสวรรค์สลามุอะลัยกุมบิมาซบรตุมฟะนิอมะอุกบัดดาพร้อมกับกล่าวว่า ขอความสันติ จงมีแด่พวกเจ้า เนื่องด้วยพวกเจ้าได้อดทน และบรรดาผู้ทำลายพันธะของอัลลอฮ์หลังจากที่ได้คำมั่นสัญญากับพระองค์ไว้แล้ว และพวกเขาตัดขาดสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้เขาต่อและบ่นทำลายในแผ่นดิน ชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับการสาปแช่งและจะได้ที่พนักอันชั่วช้าอัลลอฮฺยบสุตริสกลิมัยยชาอวยกดิร وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع อัลลอ์ทรงให้กว้างขวาง และทรงให้คับแคบซึ่งปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพวกเขาดีใจต่อชีวิตในโลกนี้ และชีวิตของโลกนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประโลกแล้ว หาใช่อื่นใด นอกจากความเพลิดเพลินเท่านั้น และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า ทำไมสัญญาณของพระผู้อภิบาลของเขาจึงไม่ถูกประทานให้แก่เขา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้หลงทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงนำทางสู่พระองค์แก่ผู้ที่สำนึกผิดบรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการดำลึกถึงอัลลอฮ์ พึงทราบเถิดว่าด้วยการรำลึกถึงกอลอเท่านั้นจะทำให้จิตใจสงบัลดีามาอาลบลบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี ความผาสุกย่อมได้แก่พวกเขาและเป็นการกลับไปที่ดียิ่ง ك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 พื่อเจ้าจะได้บอกกล่าวแก่พวกเขาถึงสิ่งที่เราได้องค์การมาให้เจ้า โดยที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณา จงกล่าวเถิดว่าพระองค์คือพระผู้อิบานของฉัน ไม่มีพระองค์อื่นใดนอกจากพระองค์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันได้มอบความไว้วางใจ และยังพระองค์คือการกลับไปของฉัน ولو بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد เมื่อวานกุราซึ่งภูเขาถูกทำให้เคลื่อนที่ได้โดยมันหรือโดยมันนั้นแผ่นดินถูกทำให้แยกออกจากกัน หรือโดยมันนั้น คนตาบอดถูกให้พูดได้ แต่ทว่าพระบัญชาทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์บรรดาผู้ศรัทธายังไม่รู้ดอกหรือว่า แม้ว่าเราทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงชี้แนะทาง แก่มนุษย์ทั้งมวลก็ได้ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ความหายนะยังคงประสบแก่พวกเขา เนื่องโดยพวกเขาได้กระทำไว้ หรือจะเกิดขึ้นใกล้ที่พำนักของพวกเขาจนกระทั่งสัญญาณของลอตจะมาถึงแท้จริงอลอตนั้นเป็นผู้ไม่ทรงผิดสัญญา ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب และโดยแน่นอนบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าได้เคยถูกเย้ยหยันมาแล้ว ข้าได้ประวิงเวลาแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วข้าได้ลงโทษพวกเขา แล้วการลงโทษของข้าเป็นเช่นใด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 แผนการของพวกเขาได้ถูกทำให้เพลิดเพล้ว แกบรรดาผู้ปฏิเสธและถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลลอฮ์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขาหลงทางแล้วสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้แนะให้เลยหลอสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษในชีวิต ความเป็นอยู่ของโลกนี้ และแน่นอนการลงโทษในวันประโลก ร้ายแรงยิ่งกว่า และสำหรับพวกเขา ไม่มีผู้คุ้มกันจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها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 คืออัลกุรอานจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดเอ๋ยว่าแท้ที่จริงฉันได้ถูกใช้ให้เคารพพักดีต่อหรอและฉันจะไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์และก็ยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะเชิญชวน และก็ยังพระองค์เท่านั้น คือการกลับไปของฉัน و ع د م ا جاءك من العلم ما لك และในทำนองนั้น เราได้ประทานอัลกุรอานแก่เขาไว้ เป็นข้อชี้ขาดที่เป็นภาษาอาหรับและหากเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของเขา หลังจากหลักฐานได้มาอย่างเจ้าแล้วสำหรับเจ้าแล้ว จะไม่มี ผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มกันจากการลงโทษของ อัลลอฮ์และและโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตมาก่อนหน้าเจ้าแล้ว และเราได้ให้เขามี ภริยาและลูกหลาน และไม่บังควรแก่ศาสนาทูตที่จะนำมาซึ่งปฏิหารใดๆเว้นแต่โดยอนุมัติของอัลลอฮ์สำหรับทุกสิ่งนั้นมีบันทึกไว้แล้วอัลลอฮ์จะทรงยกเลิกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงยืนยันสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ และที่พระองค์นั้นมีแม่บทแห่งคำพี وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب และหากเราจะให้เจ้าเห็นการลงโทษบางอย่าง ซึ่งเราสัญญากับพวกเขา หรือเราจะให้เจ้าตายแท้จริงหน้าที่ของเจ้านั้นคือการเผยแพร่ และหน้าที่ของเราคือการชำระบัญชี พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้ขยายพื้นที่ แล้วเราได้ให้มันลดน้อยลงจากอาณาเขตของมัน แล้วลอทรงตัดสิน ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงการตัดสินของพระองค์ได้ และพระองค์เป็นผู้ทรงรวดเร็วในการสอบสวนและโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้วางแผนมาก่อนแล้วดังนั้นแผนการทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่ทุกชีวิตสแสวงหาเอาไว้ และพวกปฏิเสธศรัทธาจะได้รู้ว่าที่พำนักที่ดีในบรรปลายนั้น จะได้แก่ผู้ใดบ้าง ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า เจ้าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนาทูต จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้า และผู้ที่มีความรู้ในคำพีนี้ก็เป็นพยานด้วย